Dum iardecoe, oni ripetas che la economio devas cresci. Cresco farigis quasi al magio. Se gi dauras, cio aspectas bone. Se gi haltas, ni timas crison. Sed ciu sen fina cresco estas ebla sur planedo cun limoi. Tiu demando, iam filosofia, nun farigas tre practica. La ideo de economia cresco nascigis en tempo ciam la mondo shainis sen fina. Estis pli da tero por prilabori, pli da arbaroi por haci, pli da carbo por bruligi. Sed ni jam scias, che tiai rimedoi ne pli vastijas, Ni ne povas sen fine el tiri el latero pli olgi capablas redoni. Same kiel homa corpo ne povas mangi sen cese, la socio ne povas cresci sen lime. Ofte oni confusas crescon cun bon farto. Sed ciu pli da acetoi vere signifas pli da felicio? En multae ricae landoi, homoi laboras pli longe, sentas pli da cae havas malplida tempo por familio au amicoi. La ciferoi en la economiae raportoi pli grandigas, sed contento ne ne presequas. Ciel utilas cresco se gi ne pli bonigas la vivoin de ordinarae homoi? Eble estas tempo reconsideri cion ni nomas successo. Iui landoi jam provas mesuri felicion, sanon cae equilibron, anstatau nur la productadon de varoi. En la economia lingvo, tio nomigas dauri pova disvolvigio. Sed en pli simplae vortoi temas pri vivo, kiu ne detruas sian propran estontetson. Imagu, ke han statau demandi, kiom crescis la economio ciare, ni demandus, ciu la aero estas pli pura, ciu homoi dormas pli tranquile, au ciu infanoi havas estontetson pli bonan olantaue. Tiai demandoi eble shainas naivai, sed ili estas pli realismai, ol credi, ja miracla, sen lima cresco. Compreneble, neniu proponas reiron al malricezzo, sed eblas vivi bone sen la constanta besono havi pli. En multae culturoi oni jam malcovras la gioion de simpligado, de riparado anstata forgetado, de tempo anstata varroi. Citio ne estas malricezzo, sed alia spezzo de ricezzo, pli homa cae pli stabila. La mito pris en fina cresco daure sonas alloga, char gi promesas facilezzon, nur productu ca la bono venos mem. Sed la vero estas pli complexa. Cio havas limoin, ca la arto de la estontezo estos vivi bele ene de tiui limoi. Cresco ne devas cesi, sed gi devas changi directon. De la economio al la homo, de quanto al qualito, de extero al interno. Cai eble tiam, unua foie post longa tempo, ni vere povos nomi tion progresso.